Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя іх горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечарам, што панядзелка выпраўляемся на прагулянку па беларускай сталіцы ў кампаніі цікавага мінчука, які сам і прапануе маршруты для шпацару. Сёння гэта астраном і фатограф Віктор Малышчыц. Прывітанне, Віктор. Добры вечар. Вельмі рада вас бачыць у нашай студыі чарговым разам. Я вельмі рада быць самым любімым радыё перед тым як пачнем непасрэдна прагулянку маю колькі пытанняў якія звычайна з якіх звычайна пачынаю кожную сустрэчу вы не менчук сам правильно так панаехаўся я з горада глыбокая віцебскай вобласці шыкоўны горад мне здаецца Ой, ну ладно не, мы зараз пра не пра глыбок <laughs> пра мінск як вас занесла ў сталіцу Ну як многіх паехаў вучыцца стаў студэнтам фізфака бадау і тады 17 гадовым зялёным адправіўся сюды на пакарэнне сталіцы якая была сустрэча першая сустрэча э, з мінскім памяць цудоўная у нас у глыбокі мала зеляніны у нас змагаюцца з дрэвамі а тут куча парку і восень адначасова пахмурная ціхая цёплая вось першыя ўражанні былі проста вельмі эмацыйнымі это які быў год 2002 мы жылі яшчэ не ў цэнтры горада а там ёсць філіял бДУ вуліцу курчатава гэта за кальцавой цяпер там куча дамоў раней там просто была зялёная зона побач лес і вось такі мінскі запомніўся больш напэўна за ўсё ці шмат давялося змагацца за месца пад сонцам у мінску ну калі кажуць пра маску напрыклад трэба маску маўляў заваяваць гэтак далей хаця я адчу ад некаторых што і, і мінск даводіцца заваёўваць вас былі гэты была гэтая барацьба з мінскам за права э, называцца менчуком сёння ўжо А я я сам дагэтуль не прадстаўляюсь як мінчук калі вандрую можете... по беларусі пытаюцца адкуль так кажу за глыбокага <laughs> ну, принципе не сацыюце себе тады людзі прасцей ставяцца то думаць о там мінскія там гэткія <laughs> але на самай справе мне падаецца гэта можа больш больш там для кімі там э, поп мас культуры там э, актуальна прабіцца пакарысь на мой погляд солнце мінска свеціць усім і тут не трэба змагацца за месца месца хапае солнце вялікае і калі ты прыехаў сонца табе ўжо свеціць ну, каб усе так э, разміце глядзелі на то як сонца свеці так можа бы і не даводзілася бы насамрэч э, змагацца але як-ніяк прайшло больш за 15 гадоў э, з таго моманту як прыехалі вы мінск ці можна сказаць што ввогуле можна сказаць што новае пакаленне беларусаў э, нарадзілася за гэты час вырасла за гэты час не нарадзілася вось чаго вам не хапае сёння з таго мінску э, пасля першага з ім знаёмства у Ось я расказваю, што адразу першае, што запомнілася гэта дрэва зеляніна і заўсёды люблю, калі ў горадзе шмат зеляніны шмат паркаў. Таму калі у мінску знікае кожны дрэва якісьці маленькі скверык пад чарговую будоўлю вось гэтага вельмі шкада. Ну і канешне, гістарычная мінуўшчына любога горада таксама прыцягвае ўвагу. Э, я крыху паспеў застаць такое ў мінску і калі штосьці таксама з гэтага старога горада знікае вельмі шкадую. Шкада, што ў мінску ўвогуле мала гэтага старога было нават. Ну у варшаве варшава стары горад, а самы малады стары горад. Ну вось канешне была б моя такая мара вуліцу нямігу вярнуць якая яна была знесці гэтыя спароды памяняць увесь рэльеф і каб ізноў рэчка цякла але гэтай мары мабыць каштуюць гадавога бюджэта беларусі <laughs> думаю што больш чым гадавога <laughs> бюджэт А ці можете сказаць што любіце сапраўды мінск Я некалі доўгі час калейшы быў студэнтам думаў, што цярпець яго не магу, таму што шумна людзі машыны э, смурот ад газаў. А потым калісьці сеў і склаў сабе спіс пункцікавы, што я ў мінску люблю. гэты спіс быў вельмі вельмі доўгі, унушальны пасля гэтага зразумеў, што люблю. А ці шмат такой спісу па сённяшні дзень засталось. Думаю, што практычна ўсё. Што тычыцца маршруту, які вы прапанавалі на сёння першым пунктам стаіць верхні горад акурат зараз я так разумею да гісторыі звернемся э, які ён быў раней і што з ім зрабілі цяпер вось раней гэта вы які перад маць навазе як толькі прыехалі ў мінск так гэта... шчыра кажучы нават у галаву мне не праходзіла пацікавіцца старым горадам калі ты быў студэнтам першага курса э, на трэцім курсе я патрапіў у гродна вось убачыўшы там сапраўды стары горад я раптам убачыў як здорово бывае калі у вас ёсць вас гістарычна мінушчына і пабег шукаць гэта ўсё мінску пачатку і вось у верхнім горадзе яшчэ паспеў заспець тое што засталося як нам кажуць пасля вайны у мінуску засталося такі два будынкі да не два будынкі там цэлы горад застаўся яшчэ оказывается і у тым годзе ўжо пачыналася перабудова месцамі на жаль разбурэння вось таго ж самага кляштара каля э, э, цяперашняй святадухава сабора і вось на маіх вачах это все хутка хутка мянялася і не скажу что может быть и у лепшы нават бок ну, вы то один з немногіх хто э, лічыць што не ў лепшы бок тому что многія хваляць заебецкую кажуць вось у нас такая шакоўная вуліца з'явілася дзе можна гуляць э, бавіць час прычым як турыстам так і мінчукам а Вось што датычыць там тых жа вулачак кірыла Мефодія герцена хоць там радыкальна што ці перабудавалі там прыемна той жа музычны завулак але зыбецка гэта просто гіганская бетонная такая махіна прычым забудаваная нават не псеўдагістарычнымі будынінамі нейкімі зусім але паватымі шклобетоннымі канструкцыямі вось якраз у верхнім горадзе для мяне самае страшнае месца зыбецкае так з-за таго што я б уяўляў сабе гэта месца нашмат больш утульным з вялікай колькасцю месцаў дзе можна пастаять побачыць пасядзець з кучай дрэў з будынкамі ну ўсё ж такі мы там аднаўлялі гістарычную вуліцу якія хаця б прыблізна нагадвалі б тыя якія былі там раней ты мо здымкі то захаваліся і былі праекты рэканструкцыі ў аўтэнтычным выглядзе але чамусьці так вырашылі архітэктары зрабіць на сучасны лад ну як кажуць агрыламур агрогламур гэта <laughs> вельмі добра хаця карыстаецца попытам а куды вы напрыклад калі да вас прыязджаюць э, госці куды вы ў мінскую першую чаргу вядзеце іх у усіхні цяпер э, э, э, <laughs> у нас трое дзяцей і госці часцей з дзецьмі прыязджаюць дзецям пакуль не так цікава па старых волі загуляць яны все хочуць у паркі таму часцей канешне наведваемся тое што называется водна-зялёны дыяметр сляпянская сістэма канешне паркі з атракцыёнамі таму лічу што дзеці трошачки подрастуць тады іх можа буду больш знаёміць з архітэктурай і нашымі вулачкамі спадабаецца ім зыбіцкая і што будзе рабіць бацька наступным пунктам у нас вуліца кастрычніцкая але туды мы завітаем праз невялічкую паузу. Thank you. die like Jesse James. I wanna die like Jesse James. I wanna die like Jesse James. I wanna die like Jesse James. die like Jesse James. I wanna die like Jesse James. I wanna die like Jesse James. I wanna die like Jesse James. So now I'm running from the cops. Baby, I'm just 19. I'm as sexy as a ballerina on a TV screen. And I'm happy as a newborn baby when he sees his mom. And I'm grateful to the bullet that's just about to take me. Cause I wanna die like Jesse James. I wanna die like Jesse James. I wanna die like Jesse James. I wanna die like Jesse James. Брукаванка прагулянка па мінску Віктора малышыцца працягваецца нумар для сыма калі раптам маеце пытанне 9705 прапануце зараз Віктор завітаць на вуліцу кастрычніцкую пару гадоў таму нават выйшла такая папяровая мапа кастрычніцкай гэткі падрабязны гайд па галоўнай культурнай атракцыі мінска як сёння называюць гэта такое нас стала сёння ну не, не сёння некалькі гадоў таму а якой яна памятаецца вам чаму менавіта сёння захацелася завітаць кастрычніц на кастрычніцкую Ну, у нас калі ўспамінаюць самыя такія э, цікавыя месцы мінска чамусьці многія называюць забіску кастрычніцкую забіску я уже абліў брудам <laughs> кастрычка звязана з э, вельмі цёплымі ўспамінамі там стаіць інтэрнат бДУ нават не адзін і там давялося мне пражыць гады тры-чатыры гэта было яшчэ да таго як она ператварылася ў такі культурны кластер гіганцкі тады там быў толькі завод крышталь завод э, дражджавы і там парачка дробных прадпрыемстваў але нават у той часы на пакідала вельмі цікава ўражанне бо гэта прамысловая архітэктура мінулага стагоддзя часам э, гэта трамвай які грукацеў тады ж хадзіў яшчэ стары дабіты двойка які рассыпаў іскры там фонтанамі па начах поўная адсутнасць машын па вечарах поўная адсутнасць людзей і калі вось выйдзеш людзей была не толькі па вечарах там і днём прынцыпе адсутнасць людзей была там людзі былі калі э, змена заканчвала ну, так. <laughs> <laughs> а людзі хоць машыны былі цяпер увечары прыязджаю здзіўляюся машыну няма дзе паставіць нават калі што сэнсею што ўсе занятыя ці э, то канешне ж а тады гэта гэта все было пустое але пакідала не меншае ўражанне хтосьці кажа што ой там дрожжы пахнуць по-моему водар дражжэй у нашы <laughs> адзін з самых прыемных пахаў таму што можа быць звязана з такой цудоўнай маладосці а тым больш побач яшчэ рака цякла А цяпер калі гэта ўсё пачало мяняцца я лічу што толькі ў лепшы бок мяняецца бо там сапраўды цікава месца адчыняецца вось гэта ўсе крэатыўныя кластары каворкінгі як бы я там крытычна не ставіўся да хіпстараў але людзі там збіраюцца вельмі цікава такое зрабілі што вы да іх крытычна ставіцеся э, хіпстары <laughs> ну, па-моу гэта субкультура кожа павінна даўно падысці любая субкультура доўга не існуе яны жывучыя вось яшчэ ўсё існуюць але там не менш мне даводзілася там бываць на розных лекцыях часам музыкантам самому выступаць з лекцыямі быць у іхніх кавярнях і там вельмі падабаецца конечно атмасфера ну, калі вось вярнуцца да той папяровай мапы э, кастрычнікай пракую казаў мапы як культурнай атракцыі мінска калі э, э, э вярнуцца у тыя часы калі на не была хіп, хіп, хіпстерскай калі не была такой культурніцкай калі б вы складалі мапу э, пачатку двухтысячных кастрычніцкай якія б там былі адзначаныя пункты якія вам дарагія важныя для вас ведаеце там ніякіх пунктаў на самай справе не было і на сама па сабе была каштоўная менавіта адсутнасць усяго адсутнасцю людзей поўнай цішынёю толькі ліхтары якія вісяць якраз над самымі трамвайнымі шляхами так то незвычайна і яшчэ адным любимым пунктам той самы трамвай быў таму што калі под пад вокнем пачынае грукаці сярод ночы такое прыемна было чамусьці адчуванне по трамваю шкадую вось кажу што не буду яго пакуль запускаць хацелася б каб ён там хаця просто так для прыгажосці для нейкай гісторыі катаўся адвозіць хаця б вось ад э, забываюся к эта вуліца называется ну сэнсе ад, ад дынама да да какой-нибудь кавярніка там знаходіцца ён хадзіў вельмі рэдка яго дачакацца было немагчыма ім ніхто не карыстаўся але вось просто сам факт што есть трамвайны рэйкі есть гэта такая махіна якая грукоча сыпле іскрамі так это было цікава там гэта такі больш ўспаміны э, і э, башнікі на, на ўзроўні адчуцця нейкай эмоцыі у вас так хутчэй за ўсё так так але і там яшчэ побач самай вуліцы ёсць свіслач э, там канешне раней было зусім неўпарадкаванае як кажа злачнае месца месца і цяпер вельмі прыемна там зрабілі веладарожку што цяпер там уздоўж усёй рэчкі прыемна прагуляцца бо цішыня тая захавалася якая там была і пахіты водары захаваліся а цяпер яшчэ уздоўж ракі вельмі прыемна хадзіць ну, вось э, свіслач э, трамвай ліхтары назвалі э, пах дражджэй А як фотограф вось што цікава бачце для сябе на вуліцы кастрычніцкай сёння менавіта вось што ваше вока з радасцю б куды на што кідаецца ваша вока на полностью все-таки на архітэктуру тому что я не ведаю ніводнага фотографа які б не паздымаў хоць раз на вуліцы кастрычынская розных людзей паглядзіце профілі ў сацыяльных сетках у кожнага там ёсць абавязкова куча здымка і запрашаю тады прыходзьце яшчэ на фотасесіі тому что месца вельмі каларытнае э, сама вуліца з рэльефам з паваротамі са старымі будынкамі бо далёка не заўсёды сустрэнеш завода такого часу часцей за ўсё мы сустракаем гістарычныя будынкі жылыя а тут такая з памыслова архітэктура вялікіх масштабах у гэта э, трошки ўражвае Ну мы зараз робім паузам і вернемся ў эфір праз некалькі хвілін а Alcoholics all again. Disappointment has a name. It's heartbreak, heartbreak. Історія города праз гісторії його жихару. У авторській передачі Віталя Кравченки Мінська брукаванка вяртаемся да прагулянкі па мінску Віктора малышчыцца менавіта дворыкі зараз у іх прапануеце зазірнуць Мне здаецца акурат што мінск бедны на такія атмасферныя дворыкі дзе вы дзе вы іх знаходзіце гэтыя дворыкі я их завсёды шукаю у які город не трапляю так пайшло я нарадзіўся у рызе у Латвіі і семь гадоў там пражыў хоть конечно латышом не на йота не стаў і жылі мы якраз там увесь цэнтр города старые драўляны двухпавярховыя будуніны якія давно уже у нас бы знеслі а там просто відаць руки не даходзяць яшчэ і у кожным свой дворы где яшчэ старыя сарайчыкі куча зеляніны кустоў кагосьці градкі нават могуць быць у таким дворыкусь прайшло ўсё моё дзяцінства і таму у у які б горад я не трапіў заўсёды шукаць дзе б знайсці каларытных дворыкаў тое ж гродна якое узгадаў гэта просто шэдаўральнейшыя дворыкі у кожным хочацца сядзець зранку да вечара а ў мінску дзе вы знаходзіце іх у першыя ўражанні у меня былі са студэнтам паспеў заспець некаторыя дворыкі на рэвалюцыйны інтэрнацыянальны вось да таго пачатку рэканструкцыі э, штосьці вось падобна на тое што ёсць гродна там было але конечно цяпер калі забудавалі гандовы цэнтры па вуліцы няміга напрыклад усе тыя дворыкі ўжо зніклі чырвоны дворык правда застаўся э, той культавы які знаходіцца на рагу камсамольскай і э, рэвалюцыйнай. Але вось самы цікавы дворык якраз не зусім у старых будынкаў, а вось комусь архітэктуры гадоў 50-х 60-х, напрыклад там трактарны пасёлак э, ці вось блізка ад нас ад э, вуліцы кастрычніцкая была вуліца і ёсць зараз, канешне, чырвонаармейская. Там таксама старыя будынкі, так так, так званы сталінкі з вельмі цікавымі дварамі а ў адным доме там яшчэ кожны пад'езд усе сцены былі распісаныя мясцовымі мастакамі прычым так сатырычна крытычна да савецкай улада нават я б сказаў і тут не было нейкі дамафона мы часта вадзілі проста сваіх сяброў і калег туды на экскурсіі таму што можна было гэты сатыру гэты та там з першых па пяты паверх усё паміж сабо было звязана все было цікава смешна і так вельмі арыгінальна выглядала прычым там быў выхад на гарышча з велізарным намаля усталяваным прывідам а на гарышча адразу стаяла лесвіца на дах і можна было спакойна на даху прасядзець увесь э, вечар ці сустрэць у заход сонца там часта былі э, вось гэты дворык і гэты дом э, быў такой аддушаны усе гады студэнцкага жыцця А калі я цяпер працую у люцэе БДУ там гэта ж блізка зусім аднойчы просто падчас перапынку калі была фортка выйшаў туды пагуляць прыйшоў а там капітальны рамонт дома то Усе гэтыя сцены аднак э, такога раўнамернага сіняга колеру сталі стандартнай тынкоўкі я дагарышча нават не даходзіў крыўдна стала канешне Як думаць гэта ўсё ж такі э, нашы нейкія такія адчуванні што мы дарослеем і э, заўважаем э, тыя моманты які нам былі дарагія некалі там скажем маладосці у юнацтве э, ты ж самыя дахі ну прынпе вы ж спакойна сёння можете жыць без гэтых дахаў і без гэтых дворыкаў. Ну лічу што гэтага павінна быць больш гэта, гэта ўсім падабаецца што, што, што, што, што дае гораду што даюць дво, гораду гэтыя дворыкі як мінімум гэта месца дзе просто прыемна бавіць час аднаму сябрамі сям'ёю як правіла гэта заўсёды месца прыцягнення дзяцей дзе ж там дзецям пагуляць калі ў некаторых новабудоўлях все закатано бетон еще не вогуле здаецца бацькі нават баяцца дзяцей адных выпускаць гуляць у двор Э, я уже чатырохгадовую сваю трошки себе отпускаю дашку так что думаю у добрым двору гэта можна зрабіць у меня двор таксама досыць утульны а дзе яшчэ такія месцы э, куды можна завітаць каб просто адпачыць э, які-нибудь дворык у мінску восьось я б сказаў у свой час вельмі ўразіла смолаўка тому что там дворыкі вось там ты про які можна там пачытаць у старых савецкіх кніжках і кажуць там дзе яшчэ сушыцца бялізна там дзе па вечарах сядзяць дзядзькі гуляюць у дамінноце ў шахматы там дзе бегаюць коцікі сабачкі для мяне ўвогуле паказчык добра горада гэта горад дзе бегаюць каты Вось калі дарога табе адзін другі трэці перабягаць значыць у гэтым горадзе прыемна знаходзіцца А калі гэта шырокія бяздушныя праспекты гіганцкія развязкі кот туды проста не пойдзе самому таксама не хочацца ісці То бок я так разумею добра што ну я, я таксама з гэтым згодны што Э, смалука все яшчэ стаіць жыве і будем спадзявацца что нікуды на ну, не знікне на самым ну, бліжэйшае будучыні дык дакладна там что страціцца абсалютнікая унікальная атмасфера пра якую вы акурат і гаворыце на наконт тых же самых і двароў у Можа быць, яна кудысь павінна трансфармавацца, бо, напрыклад, ёсць там будынкі цалкам закінутыя, але давайте з іх таксама рабяць якісьці кавярні, культурны цэнтр, кластары і гэтак далей. У нас такіх месцаў па-мінску шмат узнікае, а попыт яшчэ большае. Таму што месца фантастычныя цэнтры, зялёныя, ціхія, утульныя. Чаму пута не зрабіць якімсьці месцам, дзе будзе штосьці новае генеравацца і тварыцца? Ну а то, што прапанавалі зрабіць засмалоўкі новыя, наколькі на вас задавальняе? Ну, нехай гэта, гэта зробіць дзесьці не... ў шабанах, Нхай гэта дзесьці зробіць на перыферыі там э, віцебска ці бабруйская ці ў москве там пабудуюць таму што там такога добра хапае ну навошта хто ўсё ў цэнтр пхаць бы вас кто-нибудь пачуў <laughs> зрабіў так як э, вы прапануеце зробім зараз чарговую паузу вернемся ў эфир праз некалькі хвілін day Have you ever misplaced your mind watching this world? in your faith. Лукаванка. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў. Прагулянка па мінскую кампаніі з Віктором Малышыцам працягваецца. Э, вось мне все равно атрымліваецца что мы крутимся вакол э, вуліцы не вакола каля вуліцы э, кастрычніцкай і э, нельга не узгадаць ліцей бДУ у якім вы сёння выкладаеце як я зразумеў па-за эфірам жонка кажа что ты там робіш хопіць там працаваць вас немагчыма адтуль выгнаць калі казаць не пра патрэбу у працы а увогуле нейкія унутраныя мабыць патрэбы якія трымаюць што такога у ліцэй бДУ у нават самому цяжка сказаць але ну, напрыклад калі у тебя вялікая сям'я мне ж трое дзетак канешне трэба карміць грошы зарабляць і вядома праца настаўніка не заўсёды гэтым пасуе любую адэкватна мужчына кідае працу настаўніка ідзе працаваць праграмістам вось не магу кінуць ніяк <laughs> кожны год збіраюся ліцей кінуць і у наступным годзе бяру яшчэ большую нагрузку <laughs> такі такі возрастае тое ж сама кажуць усе ліцеісты там ёсць нейкая незвычайная аўры атмасферы то такое ўражанне што там увогуле сабралась нейкая гіганская секта якія э, вельмі веруць у свой ліцэі пакланяюцца святой вярбе вы там напэўна ведаеце што ўнутры дворыка расце вярба доўгі час там было свяшчэнае месца летая вярба загінула бо ўжо зусім э, была ў аварыйным стане яе спілавалі але недавно пасадзілі новую моманты і пасадкі э, палова ліцэя сабралася вадзіла карагоды а іхні мясцовы дамавы сядзеў абдымку з гэта вярбою я такога яшчэ сам не бачыў не чакаў нават А чаго вось э, скажем ну вось ёсць звычайная школа бо ёсць гімназія здраюцца такі момант калі вось так э, унутры гэта, гэта ж аднекуль ідзе калі адбываюць такія працэсы ну так вы кажаце просто як секта водзіць карагоды карагоды гэта ж канешне не галоўнае там канешне сабраліся адны з лепшых вучняў як мы ведаем туды конкурсы досыць высокія адным з лепшых выкладчыкаў там збольшага з э, нашага універсітэта БДУ і самае галоўнае што ў звычайна школе часцей вось паспрабуй пяцікласнікам дай свабоду і наш там разнесю школу трэба іх трымаць у абцугах шасцікласнікаў то ім больш сёмы восьмы клас там зараз курыць пачнуць трэба атрымаць у абцугах і гэта па інерцыі ідзе далей і ў десятым у 11 класе іх трымаюць вось просто у яжовых рукавіцах так што заканчваць яны фактычна вось быццам бы ў нейкай арабскай сістэме можна падацца а паколькі ліцэй бы года у толькі 10 11 класс люди дарослыя люди адэкватныя разумныя то там ім даецца вельмі шмат свабоды і на дзіва яны не ідуць у разнос гэтыя вучні а наадварот здольны самаарганізавацца самі пачаць штосьці э, працаваць арганізоўваць э, ствараць на і таму яны ладзяць гіганскую кучу мерапрыемстваў яны сядзяць пасля занятку да самай ночы рыхтуюцца да сваіх навуковых конкурсаў алімпіяд канферэнцыі яны гатовы ўдзельнічаць у любых абмеркаваннях любых тэм э, там сапраўды феерычна месца то так, можна казаць что скажем з выгляду так асабліва непрыкметны э, будынак у якім просто кіпіць э, жыццё так і ёсць будынак звонку здаецца прыгожы унутры ён горш чым люба іншая школа там усе кабінеты цесныя у некаторы некаторых нават канструктыўна не прадугледжана каб адчыняліся вокны асабліва на сонечным баку вось сёння напрыклад можна было з венікам прыходзіць і парыцца падчас зацятку <laughs> але там не менш ніхто адтуль не ўцякае усе набіваюцца гэта кабінеты нягледзячы што ўжо год заканчваецца ўжо можна на гэты урокі было б і забіць не прыходзіць і гатовы сядзець до конца а Ну, вось хацелася б яшчэ раз мы тут э, в калікастрычніцкай э, мне вельмі падабаецца вы распавядаеце пра грамадскі транспарт увогуле э, у мінску чаго сапраўды мне здаецца становіцца то бок з аднаго боку становіцца яго больш грамадскага транспарту але ў той жа час все роўна некае перенасычэнне ўвогуле транспартам у мінску паступова адбываецца вось чым вас так прываблівае менавіта транспарт грамадскі ў мінску мне вось вельмі крыўдна што у нас у э паўсюль аўтамабілі самае галоўнае месца ў горадзе займае аўтамабіль ну можа быть таму что ты хто прымаюць рашэнне ездзяць на аўтамабілях можа з персанальнымі шавадзіцелямі але на мой погляд самымі галоўнымі горадзе павінны быць пешаходы потым можа быть велосипедысты і іншыя які на чымсьці ездзіць потым няхай бы ішоў бы грамадскі транспорт тому что мы самі разумеем что колькі людзей перавязе один аўтобус і колькі машын спатрэбіцца гэта колькасці людзей но ну, машина 10 там уже няхайны нават цэнтр горада асабліва не суюцца мне вось хацелася бы быць у такім горадзе Ну скажу, што наш транспарт нязручны, у нас там цісканіна, у нас там спёка. ёсць канешне гэта у соцы я якраз не ведаю. Калі быў студэнтам так у сотку трэба было ну у трэці аўтобус такі можна было ўлезці так з кулакамі. Я цяпер як не сяду ў сотку там прасторная, комфортна і <laughs> едзе па прыгожых месцах і расказвае табе пра гэта мясціна сам так доўга слухаць. О чаму доўга ну, некто, сэнсе павольна. Вось я таксама заважаю ледзьве сонецца, але прыкідываю колькі часу еду на працы на машыне і колькі часу грамадскім транспартам. Калі яшчэ ўлічыць колькі часу на машыне пашукаю паркоўку і ад паркоўкі дайду, то ведаце там розніца хвілін 5-10. Затое ты ў грамадскім транспасе можаш глядзець у акно, любавацца людзьмі менчукамі, ты можаш слухаць музыку, можаш просто расслабляцца нават ну спаць. У машыне толькі хіба што рады сталіцы слухаць. Адна так- душана. А ў такім разе э, калі скажам у э, аўтобусе в акно кіно мы бачым адны тыя ж э, адну тую ж карцінку а такой карцінкі з вакна вам ніколі не становіцца сумна ў мінску напоўна ад вячэрняга горада вось вячэрнія сумеркі солнце села ліхтарэйшы не ўключыліся вось напоўна самы такі прыемны час э, тады ўжо ў салоне ніколі не будзе горача можна сесці каля вялікага акна і вось ехаць ад канцавой да канцавой а але пра начны мінск мы паговорым літаральна праз некалькі хвілін дарэчы ад Андрэем прыйшло паведамленне э, прывітанне Віктару ад былога вучня з 51 школы вось дарэчы і 51 школа таксама э, значыцца вашай біяграфіі да праца в ліцэ бадоўга это было маё самае любімае месца 51 школа так а condition. Great waves will crash as angry men clash. And the woman she cries as she opens the sky and gathers the tribe of those left alive. брукаванка працягваецца пуглянка па мінску у кампаніі з віктором малышчыцам э, хацелі перайсці адразу да начнога неба але тут па-за фірму згадалі парк горкага і так званую тратуарную астраномію але я думаю прыдатна трэба было патлумачыць э, для слухачоў што ёсць э, тратуарная астраномія гэта рух які яшчэ пачаўся на поўна гадоў 60-х ну конечно з ЗША там дзе вельмі вялікая суполка аматара астраноміі сэнсія ў тым што усе у каго ёсць якімось трубы, тэлескопы э, выходзілі на тротуары, выходзілі на вуліцы гарадоў і ўсім жадаючым на вуліцах просто бясплатна показывалі тое, што можна убачыць. Канешне, это недалёкі галактыкі туманнасці, а месяц яркія планеты. Ну ад віду месяца ў тэлескоп яшчэ ніхто не застаўся абыякавым. Мы надзех назіралі з ліцэістамі, таксама гэта было просто феерычна, канешне. І вось это, это адбылася ў парку горкага так ну з ліцеісты мы назіралі пазаўчора ў двары ліцэя А калі яшчэ не меў сям'і то часам просто свой тэлескоп я выносіў парк горкага ставіў на бачным месцы канешне людзі шарахаліся таму што я вось кажу горадзе глыбокая маім заўсёды людзь адразу падыходзіць і цікавіліся што такое куды глядзеце ці можна зірнуць у мінску неяк абыходзілі Ну але ж я не здарма што ты прыйшоў я пачынаў сам бегаць за людзьмі і прапановваць падыдзіце паглядзіце я вам пакажу бясплатны месяц Ну я надумалі што бясплатны сыр канешне <laughs> ведаем дзе знаходзіцца таксама шарахаліся але калі хоць першая какая-нибудь парочка раптоўна згаджалася было бачыць што дзесьці з-за вугла астатнія пазіраюць што з гэтага будзе і калі першыя глядзелі і болею такім захапленнем нічога сабе вось гэтыя горы кратары перада мною то гляжу з-за вугла і тыя выходзілі што уцяклі ад мяне і вось тыя і паціху збіраўся народ но ну, калі ёсць чарга то мы вядома што жадаючых пастаіць у чарзе яшчэ прыбавіцца бок сёння гэта ўжо не практыкуюць э, што не тратуарную страну практыкуюсь цяпер я ўжо чалавек сямейны просто няма калі па вечарах стаяць пратыкуюся іншыя аматары это навукі і ў свой час калісьці мы зрабілі вельмі вялікую тратуарную акцыю мне даўно была такая думка адсвяткаваць маштаб на дзень астраноміі ёсць такі такое свята у кожную весну праводзіцца і калісьці мы гэты задумалі разам у бДУ там з нашай абсерваторыі пад бухторылі мінскі планетарыі нашу суполку ўсіх аматараў астраноміі і вось некалькі гадоў запар мы ладзілі масштабны свята парку горка калі не адзін тэлескоп ставілі два-тры десяткі гэтых тэлескопаў і збіралася столькі людзей што вось на гэтай пляцоўцы адкрыты там не было дзе яблыка ў пасці і ўсім бясплатна показывалі што можна паказаць што тычыцца планетары яго э, жыцця і атмасферы вось э, скажем пачатак двухтысячных гадоў і э, дзень сённяшні што змянілася які бок у змяняецца і ў лепшы бок таму што вось з тых двухтысячных планетарый быў доўгі час э, без гаспадара некаторы час стаяў зачынена перадавалі ад адной структуры іншай а, а тут з'явіўся загадчык александр мікуліш якога самого вочы гараць нарэшце планетарыем кіруе той чалавек хто любіць астраномію сам з'яўляецца вялікімі аматарам і ён нарэшце пачаўся рухаць а пры планетарыя з'явіўся астраклуб нарэшце адрамантавалі вось той тэлескоп які стаіць на вежы э, трэба сказаць што магчымасці нашага планетарыя сціплыя але вось зараз жа модна ўсё цёплае лямпавае <laughs> старажытнае Таму што ў цэнтры стаіць не проста касць электронная э, прыблуда а э, апарат Карл цэй з 60 гадоў выпуска цалкам механічны які здольны дагэтуль праектаваць зорна неба на э, купал планетарыя і тэлескоп таксама тых жа гадоў выпуска таксама цэйсускі як наши аматары высветлілі Мачыма акрамя нашага толькі яшчэ адзін такі ў свеце захаваўся дзе не ведаю не скажу правда не ведаю ён вельмі сціпла па сваіх магчымасцях любы китайскі тэлескоп зараз баксаў за 300 таго удзелай так і так але калі ты падымаешься па вінтавой лесвіцы высока там сапраўднай створкі купала адчыняюцца перад табой гігантская калона на якой стаіць магутная труба самі вось э, эмоцыі працэс назірання становіцца нашмат цікавейшым прыемнейшым у планетарыі вось пакуль цёплы сезон кожны вечар як ёсць добрае надвор'е і што паглядзець ладзяцца бясплатна назіранне сачыце за аб'яўкамі на іх сайце можа быть нават сёння вечары сёння свеціць месяц можна прыйсці паглядзець бесплатно на зоркі там летам вось калі сказали пра зоркі пра месяц э, мне здаецца будзе неправільна калі я вас не запытаю все пра мінскае начное неба вось э, я шчыра кажучы куды не прыязджаю і ўвечары назіраю зоркі яны неяк бачныя мінск такое адчуванне што зоркі ў мінску хаваюцца некуды вось э, наколькі мінскае неба цікавае то мы их хаваем сами не хаваются мы своими магутными ліхтарами дымом смогом конечно зорки гэта затягиваем чем больше город тем менш шансов бачыць зорки я школьников своих часам пытаюсь там бачили млечны шляхте там зорки яны на перабо пачынаюць раскаць ох я там улетку быў на адпачынку дзе-нибудь у балгары на моры там такие зорки были гигантские веселя над морем я разумею что гэта ж курорт засветлены там дзе куча ліхтароў і яны захапляются зорками просто тому что весь астатні час сядзяць у мінску сапраўды сапраўдны зоркі гэта канешне па беларускіх вёсках нейкі курорты не параўнаюцца але тым не менш у нашым горадзе бачны ўсе сузор'і у нашым горадзе можна назіраць цудоўна за планетамі месяцам яркімі подвойнымі зоркамі э, мы гэта рэгулярна робім з нашымі вучнямі ліцэістамі дастаткова знайсці якісьці цёмны дворык э, каб проста хаця ліхтары ў вочы не лезлі і неба для вас адкрыецца які вогляд для вас э, мінск начны што ў ім для вас прыцягальнае у напэўна ўсё э, многія гарады вось кажу, ну, часто многія людзі кажуць што мінску зусім няма жыцця начнога колькі б зараз гэтых забескіх не з'явілася ўсё роўно мы там не дацягваем да еўрапейскіх многіх гарадоў што там уначы жыццё не спыняецца віруе а ў нас э, ўсё так ціха глуха балота Я, напрыклад, вельмі люблю балоты беларускія і калі кажу, што ну, мінскіх так, так. балотах так. гэта для мяне нават нейкі камплімент. Таму што тады гэта азначае, што нашны горад яшчэ не даследаваны, там ёсць што цікавае для сябе адкрываць будучи студентом, часто бывало, ну, інтернат ночью не пускають, а погулять хочеться. Тому з вечора вийдеш і всю ночь до раниці, до шести гуляєш по городі. Э, тобто це було одмислово, э, тобто э, не йшли спеціально в інтернат, а просто, просто йшли гуляти? Так, одмислово, звісно. І у який куточок не заходиш, це приємна тишиня, приємне чисте повітря і без цікавих пахов. Я ж казав, що навіть дрожжі цудовно пахнуть на Кастричницькій. Ну, дрожжі, в принципі, а цікаво, у нас ж по городі ще і в районі центру велика кількість хлеба комбінатів пенатаў які ўначы э, дзесьці на ў дзень пахі свае хаваюць а ўначы на распускаюць просто квадратнымі кіламетрамі калі ідзеш просто э, і гэты пах свежых булачак на фоне спакойнай вады свіслачы з лёгкім цеплым ветрам непередаваем адчуванне а Мне вельмі прыемна, што наш горад ціхі спакойны, што напрыклад я спакойна ў любым месцы магу выйсці ўначы я хадзіў і ў злачных так званых месцах і кажа там серабранка шабаны э, па начах. Гэта вельмі ціхія і утульныя раёны і я вельмі ганаруся тым, што можна спакойна гуляць і поўнасці быць у поўнай бяспецы. Зробім паузу, вернемся да размовы праз некалькі хвілін. see him from now on. The last time. everything. But who thought you'd take it all? Does a promise really break if nobody sees it fall? Our hard rain can't wash away the taste of your memory. Don't know what I would do if you should stop haunting me. жыхару у аўтарскай перадачы віталя краўчынкі мінская брукаванка прагулянка па мінску кампаніі з вікторам малышчыцам паступова завяршаецца і напрыканцы некалькі пытанняў які ўжо не тычыцца таго маршрут які вы сёння абралі для э, шпацару А хаця магчыма адказваюць на той ці іншае пытанне давядзецца узгадаць і тут іншы аб'ект з маршруту Ось, чым для вас мінск пахне хаця ўжо згадвалі некаторыя пахілі вось скажем асацыяцыя з якой э, з якім пахам асацыюецца вас мінск я б назвала нават некалькі новость ты дрожжы уже некалькі разом сёння згадалі але калі трошачки дражжавого заводу прайсці далей уздоўж ракі шоколад там же камунарка стаіць і там такое цудоўнае водасховішча з цудоўнымі берагамі калі гэта все яшчэ з водарам шоколаду вельмі шмат прыемных успамінах гэта месцы гэта пах чыгункі я напрыклад вельмі люблю вакзал бывало что нават просто хадзіў на вакзал паглядзець на цягнікі іх абажаю заўсёды пах рэек падабаўся а спусціцца под зямлю там уже по-іншаму чыгунка пахне пах метро таксама заўсёды мяне пераследуе а э, асабліва ў восені вось хочацца гэта пах часцейнік адчуваць это канешне пах свежага хлеба гэта пах можа быць э, вось каля завода алівары сам па сабе завод вельмі цікава па архітэктуры і незвычайны пах я вось <laughs> да ўсяго гэта абраджэння э, калі гэта вясна пах свежай зямлі у мінску яшчэ ёсць шмат свежай зямлі незакатаную бетону які абавязкова будзе пахнуць Э, ну канешне бывае пах трактарнага заводу калі адтуль ветер э, але про гэтыя выпадкі чамусьці хутка запамінаеш забываеш а колер мінску для вас які многія называюць яго шэрым а для вас які колер мінску а я б напэўна таксама сказаў бы што шэры не зялёны нават але не сказаў бы што гэта штось негатыўна мне шэра вельмі падабаецца мне наварот не падабаецца калі ў цэнтрах некаторых нашых гарадоў у самай кіслотнай колеры будынкі расфарбоўваць вось штосьці шэрае нейтральнае мне падаецца гэта больш блізкая да эстэтыкі нашай традыцыйнай беларускай і калі сустракаю штосьці аля вось дома радыё шэрага такого сумнага колеру у атачэнні зеляніны по мне гэта самае прыгожае а гук мінску для вас у гук ну калі не браць шум то напэўна гэта грук ад трамвайных колаў Я ўзгадываў, што на кастрычні сказаў сюды грымеў трамвай, А цяпер жыву на вуліцы куба коласа і амаль да двух гадзін ночы і пачынаюцца з 5 раніцы яны зноў такі грамяць пад абаімі вокнамі. Э, таму э, без гэтага груку то было б сумна. яшчэ шум начных цягнікоў. Э, хоць напрыклад цяпер жыву далёка ад чыгункі, але ўначы нават за 5-7 кіламетраў выдатна чуваць, які досць таварныя саставы, які яны э, сігналяць. Усё маё дзяцінства ў розных прычым гарадах праходзіла каля чыгунак. Зараз будуем дом для нашай сям'і таксама каля самай чыгункі музыкі і таму без гуку цягнікоў таксама цяжка абысціся а помніка кому ці чаму на вашу думку мінскую не хапае зразумела што многа каму шмат каму але вось э, найперш мне чамусь хочацца каб было больш не помніку нават а не помнікаў нічаму якісьці <laughs> можа абстрактных аб'ектаў ці помнікаў не таму што э, будзе такое вельмі важе афіцыёзнае э, нацыянальнае а штосьці нашмат прасцейшых мне падаецца мінску не хапае прастаты яму хочацца быць такім пампезным э, вось кажу, мінск чысты горад хтосьці правільна сказаў што ён бы хацеў бы каб мінск не быў чыстым горадам каб быў напомнены ось нейкім апалам лісцем людзьмі якія просто сядзяць на вуліцы спяваюць чытаюць вершы гуляюць за ручку і гэтак далей мне падаецца вось адсутнасць гэта стэрыльнасці была б нашмат цікавейшай Віктор дзякую за экскурсію по сваім мінску я нагадаю што на сёння аж пацыравалі па століцу кампаніі з астрономам фотографам Віктором малышчыцам а